บุ๊กทูแปดสิบเจ็ดอดีตการของกริยาช่วย modalverbernes datid 1เราต้องรดน้ำดอกไม้ Vi var nødt til at vande blomsterne. เราต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ Vi var nødt til at rydde op i lejligheden. เราต้องล้างจาน Vi var nødt til at vaske op. คุณต้องจ่ายบินด้วยหรือเปล่า Var I nødt til at betale regningen? คุณต้องจ่ายค่าผ่านประตูด้วยหรือเปล่า Var I nødt til at betale entré? คุณต้องจ่ายค่าปรับด้วยหรือเปล่า Skulle I betale en bøde? ใครต้องการลาจากกัน Hvem var nødt til at sige farvel? ใครต้องการกลับบ้านก่อน Hvem skulle tidligt hjem? ใครต้องนั่งรถไฟ Hvem var nødt til at tage toget? เราไม่อยากอยู่นาน Vi ville ikke blive længere. เราไม่อยากดื่มอะไร Vi ville ikke drikke noget. เราไม่อยากรบกวนคุณ Vi ville ikke forstyrre. ตอนนั้น ดิฉันแค่อยากใช้โทรศัพท์ Jeg ville lige ringe til nogen. ดิฉันแค่ต้องการเรียกแท็กซี่ Jeg ville bestille en taxa. ที่จริงดิฉันแค่อยากขับรถกลับบ้าน Jeg ville nemlig køre hjem. ดิฉันคิดว่า คุณอยากโทรถึงภรรยาของคุณ Jeg troede, du ville ringe til din kone. ดิฉันคิดว่า คุณอยากโทรสอบถามข้อมูล Jeg troede, du ville ringe til oplysningen. ดิฉันคิดว่าคุณอยากสั่งพิซซ่า Jeg troede, du ville bestille en pizza.